гукнув з місця Булат матрос. Пишний латинський вислів належав не Цицеронові, вигаданому предкові Жака Антуана Мерсьє. І усе те шамотання нагадувало комедію масок дуже безцеремонну і недоречну в чужому домі і за чужим столом. Двоє японських учених трагічно загинули. І це могло статися саме того дня, коли всі тут присутні бачили каюра з нартами. Ескімос мрійливо проказав Добрі собаки, тільки мало два. Кого мало? не дотямив Жак Антуан. Собаки мало. Містер Наріта має два. Для шлиї треба хоч п'ять собак. Булат ліг, утупивши очі в квітчасту пластикову стелю. Якщо вірити його словам, подумав він про наріту, ті двоє загинули давно, щонайменше з місяць. Кого ж ми бачили минулої середи? Третя на цей вечір несподіванка остаточно зіпсувала настрій. Заснути він так більше не зміг. Решта теж товклася по довжелезній кімнаті. Навіть господар дому не спав. Уже десь над ранок він ухопився в двері, скуйовджений і лихий, і заготився щось вимовляти Нансенові. Ескімос нічого не розумів. Тоді Хоцудай тихо витлумачив слова господаря. Наріта сан просив. Собви замикали двері на засуву, коли виходитимете вночі до своїх собак. Ескімос і справді незадовго перед цим виходив, навідував собак. Якийсь він трохи дивакуватий, озвався канадець Пат. В Антарктиді боїться злодіїв, боїться мерців, заперечив його дрібнотілий колега Мілтон. Наріта вчений і навряд чи боїться мертвих душ, майнуло Булатові, але це зовсім не заспокоїло його. Розділ 12 Уже в день, коли вітер ущух, із за хмар виглянуло важке червоне сонце глянувши скоса в понаморожувані шибки. Булат утвердився в своїх здогадах. Але спершу був четвертий сюрприз. Поки всі розглядали японську базу з надвору, підійшов Тур. Він здавався страшенно збентеженим і дужче, ніж завжди, оббирав з лиця павутину. Сер, шепнув він Булатові неприємна новина. У цього містера Наріти немає радіо. Хто вам сказав? Наріта з Хоцудаєм удвох. Булат не повірив. Але Хоцудай, вийшовши з будиночка, підтвердив турові слова, трохи вточнивши. Радіо є, але зивлення немає батареї пропали разом з тими двома, що загинули. Невже ж тут був тільки один комплект батарей? Наріта Сан Гліціолог, він не тямиться на цих рицах, як і ми з вами, містере матрос. А магнітолог він з радіоінженер загинув. Другий їхній колега теж тямився на приймацах, а містер Наріта. Булат сумно глянув на високу посмуговану щоголу з трикутними антенами на вістрі. Ті двоє перехопили його погляд, і Хоцудай кисло всміхнувся. Доведеться вам усім тимчасово стати японцями. Вони пішли туди, де журналісти з нічев'я розглядали будівлі бази, а до Булата несміливо підступив господар і щось по-японськи запитав. Це був дрібненький чоловічок років під сорок.